Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang magpe-perform po sa ibabaw ng entablado ngayong gabi ay tiyak na magpapasaya sa inyo. Dahil sila man po ay masaya rin matapos silang makalaya sa kulungan. Kaya kayo, kung ayaw niyong pumasok sa kulungan, ay huwag niyo silang gagayahin dahil ang buhay nila ay no direction! Woo! Maraming maraming salamat po sa palakpakan po. Bago po ang lahat, papasalamat muna kami kay uh, Big Boy. At saka, syempre, ni Ate Carla. Kasi, alam mo na, Ate Carla, uh, sa hindi po nakaalam po. Ako pala si Enrique Hill. At ako naman, si James Reid. At walang iba pinagkakikiligan ng mga kababaihan. Daniel Padilla. True! Ganito na lang, para malaman nila kung sino talaga yung pinakagwapo sa ating tatlo. Idaan natin to sa palakpakan. Oh. O sige, cool! Call ka! Isusugal ko itong, itong costume ko. Isusugal mo yung costume mo? Oo. Isusugal ko kahit buhay palit. Sino? Ng kasama ko. Stew! O sige, ayun po, sino pong naniniwala na ako ang gwapo? Tingnan mo to. <laughs> Yeah. <laughs> oh, oh, may pumalakpak sa akin isa. May bulaklak. Eh kayo. <laughs> Sige nga. <laughs> Sino ba naniniwala na gwapo kami? sandali lang, sandali. Sa, sa, sandali lang, sandali lang. <laughs> Iba na pala yung mga audience dito maka-appreciate ng mga exotic na tao. Pero once again, bago po kami magsimula sa sayaw namin, doon kami, dapat pagpasok namin, palakpakan kayo. Okay. Yan ang No Direction! Calling Agent X44. You are needed. Agent na cute Matipuno, simpatiko, rin na pogi Mabilik na X44 Habulin, lin, lin, lin Para chicks, chicks, chicks Mahigit kumulang din ang bilang at nakibitin Hindi lang pang sports itong kick ko Ito, ito, ito, ito ang kwento ko Ah, sandali, sandali, sandali. Di ba sinabi ko sa inyo, di ba nag-practice tayo na may tumbling tayo? Di ba? Sige nga, eh, pa- paulit nga yung ano, yung sa chorus na lang. Okay. DJ's Musics!